Debe de kwan gana? Ne perak? Peus ke hon deus ont deve barkenin. Da lom ke chiouz, mem ke dachan kin. Nar ke bepe vin deyo? Djeo, me dispigne de bet tout an treo gant rozen. Penoz neus gweti hon? Kez de hout? Debe de kwan gana? Ne tri, perak? Peus ke hon deus ont deve ur Na lom ke chiwes, mem ke da an kien. Nach ke be pet vid an deo. Geo, me dispigne de bet tout an treo gant rosen. Penoz gwet gweti hon. Kez de hout.